Ви не важковаговик? холодно блимнув на нього професор. Миршовий австралієць зовсім не нагадував борця, незважаючи на полярну куртку, в якій кожен здавався товстуном. Останній вантаж ліг на загальну купу. Над прірвою виросла така гора, що було дивно, як усе це вміщувалось у машині англійського водія. Тріщина лунко лящала. Турбалан щось там робив, і всі затамували подих. Чи пощастить йому проламати дюраль? Тепер від рації залежало багато дечого. Потім настала тиша, і турбалом стримано прогримів. Тягніть обережно. Булат матрос, Жак Антуан і трійця з клубу тридцятирічних почали неквапом тягти. То була рація, яка дзвінко стукалась об стіни тріщини і скриготала об крихкий лід. Тільки б не пошкодилася, заклинав матрос. Червона металева коробка дійшла до краю і застрягла. Філмарш поволі пересадив її через край і коли поставив, спалахнула зелена лампочка і почувся уривчастий гудок. Журналісти радісно закричали. А Булат матрос аж тепер збагнув, чого все це коштувало філові маршу. Американець присів коло рації і довго дивився на блимливий вогник із написом Світловий сигнал коли ж врешті не стало сили слухати різкий монотонний зумер, він схопив трубку і закричав Слухаю. Про Тура Баллена ніхто не згадав. Над льодовиковим щитом Антарктиди знімалася хуга, починався вечірній стік. Але тепер це вже не лякало. Булат закохано дивився на вкриті інеєм повіки сіла марша. Із їхнього блимання розумів, що сердиті слова капітана більше нікого не дратують. Ви перемогли, весело погоджувався американець. Відтепер беззастережно виконуватиму всі ваші вказівки, всі мудрі поради кеп. Але в нас уже вечір, і стало страшенно холодно. Сонце почало заходити вже до половини в землі. За годину почне смеркати. Булат спитав, коли витягли на поверхню Тура Баулена. Як вам пощастило так швидко вибити з кабіни той апарат? Норвежець розвернувся, і коли кет, яка шукала свого намета в купі, відійшла, довірчиво мовив ніякої кабіни там нема. А рація ж? Турбалон здвигнув плечем. Усе, що лишилось од візела, висить на одному ріжку сер. Та я не встиг навіть злякатися. Помітив уже в останній миті. Наступної миті пролунав страшенний гуркіт, і тріщини шкругнуло снігом та червоним вогнем. Задня половина візела, на якій ще п'ять хвилин тому хазяйнував тур, провалилася далі, впала на бензиновий бак а тріщина подесятерила гуркіт. Двометровий шар снігового перемету по той і по той бік упав, і тепер за полярниками щерилася довга синя гробова яма. Булат матрос обняв норвежця за плече, але той струсив його руку і сів на сніг. Низький позимок мів просто з півдня, з обох боків обтікаючи втомленого юнака зовсім не схожого на вікінга, хоч руденька борода в нього росла на самій тільки шиї і швидше нагадувала старий розплутаний шарф. Ніч, яка настала за годину, теж не була схожа на справжню ніч, а швидше на декорацію поганого фільму, коли тільки погасили свічки, а прожектори за кадром лишили ввімкненими умовна ніч. Я тебе бачу, ти мене ні.